บุ๊กทูเก้าเดวินีวันเนเดลสเดียนัสวันจันทร์พิรมเดียนะวันอังคารอุตรเดียนา วันพุธทรชเดียนะ วันพฤหัสสบดีชัตุรเดียนะ วันศุกร์เปียกเดียนะ วันเสาร์เซสเดียนะ วันอาทิตย์ สเวเดียนะ สัปดาห์ อาทิตย์ Неделя ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ No pirmdienas līdz svētdienai วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ Pirmā diena ir pirmdiena วันที่สองคือวันอังคาร otrā diena ir otrdiena a วันที่สามคือวันพุธ trešā diena ir trešdiena วันที่สี่คือวันพฤหัสบดี ceturtā diena ir ceturtdiena วันที่ห้าคือวันศุกร์ piektā diena ir piekdiena วันที่หกคือวันเสาร์ Sestā diena ir sestdiena. วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ Septītā diena ir svētdiena. หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน Nedēļā ir septiņas dienas. เราทำงานเพียงห้าวัน Mēs strādājam tikai piecas dienas.